na desturi walizokuwa nazo ibadallah mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia katika moja ya hadithi inma bu'ithtu liutammi masalih al-a'mal akhlaq hakika si vinginevyo nimetumilizwa kwenu nyinyi kwa ajili ya kukamilisha tabia zilizokuwa njema na katika riwaya nyingine ni utammima makarim al-akhlaq mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amekuja katika hii ardhi amekuja katika hii dunia kukamilisha na kuziweka tabia zilizokuwa njema wanadamu wabadilike watoke katika tabia mbaya mbaya tabia zilizokuwa chafu tabia zenye kuondosha utu na kuelekea katika tabia ambazo zinazopelekea wao waweze kufikia mahabbatullah waweze kufikia katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye atakayeruzukiwa tabia zilizokuwa njema bila shaka mtu huyu atakuwa ameyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala fannasu hadha hadduhu malun wa ta'ilmun wa dhaka makarimun akhlaqi فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق عباد الله إني ودوى الله سبحانه وتعالى نتونى صلى الله عليه وآله وسلم سئل يوما هل أليس في ما هو أفضل ما يعطى العبد لجمعاني أمرني برمنه katika mambo ambayo anayopewa mja katika wanadamu mtume alayhi salatu wasalam akasema khuluqun hasan ni mtu kuwa na tabia njema katika vitu bora ambavyo mtu amepewa nani na Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia iliyokuwa njema na sheria yetu hii ya Kiislamu imeliangalia jambo la tabia kwa nyanja mbalimbali na vielelezo mbalimbali bali imezifafanua tabia kila miongoni mwa tabia ambazo yarqa biha al abd ila Allah subhanahu wa ta'ala darajat tabia ambazo zinamnyanyua mja kwenda kwenye madaraja ya juu uislamu umezifafanua tabia hizo bali umetoa targhib umetoa mapendekezo makubwa bali umeelezea ujira mkubwa sana ibada Allah na miongoni mwa tabia hizi ni khuluqul afwi ni tabia ya kusamehe tabia hii ya kusamehe ibadallah ni tabia ambayo inautengeneza mujitama ni tabia ambayo inaondosha shahnaa baina alahibba inaondosha chuki kati ya wapendanao ni tabia inayoleta amani katika mataifa ni tabia ambayo inayotengeneza mshikamano baina baina ya wale ambao wanaishi mahala pamoja ibadallah uislamu umeliangalia hili jambo umeiangalia hii tabia shata anwaiha kwa aina zake mbalimbali na mapana yake ibadallah yule ambaye atakayekuwa min alafina anil yule ambaye atakayekuwa ni katika wenye kusamehe na kuwasamehe watu uislamu umemwangalia kwa aina mbalimbali za ujira ibadallah miongoni mwa ujira huo allah subhanahu wa taala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 subhana ni yeye kuwa msamehevu ibadallah bali sio hivyo ibadallah jambo la kusamehe jambo la kuwasamehe watu ni miongoni mwa sifa za mtu kuwa ni katika wacha mungu allah subhanahu anasema wa antafuu aqrabu littaqwa na mnaposamehe au usamehevu unamkurudisha mtu katika ucha mungu yule ambaye anayesamehe anayeukurudisha moyo wake katika jambo la kuto kufuatiliza mtu huyu anakuwa yuko ukali, katika ukaribu mno wa ucha mungu na kama tunavyofahamu ya kwamba jambo la ukusamehe maana yake ni an yatanazala linsanu an haqih ni mwanadamu kujiteremsha kwenye haki ambayo ni ya kwake yeye akajiteremsha chini huo ndio unaambiwa ndiko kusamehe huko na katika ujira pia wa kusamehe ibada ibadallah yule ambaye anayesamehe Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ametaja aya ambayo lau mtu ataitazama aya hii akaona ujira uliowekwa kwenye kusamehe ni mkubwa mno yaqulu maula subhanahu wa ta'ala allah anasema faman afa wa aslaha faajruhu ala allah yeyote atakayesamehe wa aslaha na akatengeneza faajruhu ala allah ujira wake upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala abhama al-ajra fi hadhihi al-aya kwenye aya hii Allah subhanahu ameuficha ujira hajaubainisha ujira kwa yule aliyesamehe na akayatengeneza mambo walam yakul na wala Allah hajasema faman afa wa aslaha fa ajruhu kadha wa kadha hajasema kwamba ujira wake utakuwa ni kadha wa kadha hapana bali ameliacha jambo hilo itlaqan ameliacha jambo hilo moja kwa moja mwenye kutazama aya hii kwamba yule mwenye kusamehe fa ajruhu ala Allah ujira wake upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapata ndani aya hii ibra anapata ndani aya hii mauidha ya kwamba ujira wa kusamehe ni mkubwa tena ujira wa kusamehe hauna kifani ibada ibadallah ta'alu main tazameni na mimi katika moja ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo imetoa sehemu ndogo tu katika huo ujira ambao upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سممتوني عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا yoyote mwenye kuizuia hasira wa huwa qadirun ala an yunfidhahu na ilhali ana uwezo wa kutekeleza na ana uwezo wa kutekeleza imma kupiga imma kuchukua imma kurudisha haki yake akaifunga hasira yake akaizuia hasira yake wa huwa qadirun ala an yunfidhahu na akawa ana uwezo wa kuitekeleza ile hasira yake man kadhama ghaidhan yoyote mwenye kuficha hasira yake akajizuia akaliacha jambo lipite na ana uwezo wa kulipitisha na kulifanya sikiliza maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaposema anasema mtume daahu llahu ala ruusi allah subhanahu wa taala atamuita huyu mtu ala ruusi lkhalaiqi kwenye watu na viumbe wakubwa wakubwa allah subhana atamwita mtu huyo kisha atamwambia fadaahu ala ruusi lkhalaiqi atamuita kwenye vichwa au kwenye watu wakubwa wakubwa katika viumbe kisha Allah subhanahu wa ta'ala fayukhayyiruhu min al-huri al-ain ma shaa atamwambia achague katika huru al-ain wale anaowataka yeye idadi anayoitaka yeye katika huru al-ain Allah subhanahu wa ta'ala sasa atamchagulisha mwambie chagua unataka wangapi katika huru al-ain jambo lake lilomfikishia huko kama maghaidha aliizuia hasira yake akaacha kuchukua maamuzi na akalipitisha jambo lile akalisamehe akaliacha kama lilivyo allah subhanahu wa taala katika hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam anataja sehemu tu miongoni mwa sehemu za ujira kwa yule ambaye ameisamehe jambo na akaibana hasira yake ibadallah ndugu zangu pia fahamuni ya kwamba yoyote mwenye tabia ya kusamehe لازم انا ايه عشان هي من الله سبحانه وتعالى يقول مولى جل وعلا الله سبحانه نسيما وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم وليعفو نواتوا ومن يكسامه وليصفحوا نواوا ني من وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم كيف جاء نيني همثالي الله سبحانه يسامحني yule ambaye anayesamehe na yule ambaye halipatilizi jambo katika ujira anaoupata ni allah subhana naye kumsamehe na inda liimami ahmadi min hadithi amri ibni amri an ibni abbas radiallahu anhuma kaipokea hadithi ya ahmad kutoka kwa ibn abbas radiallahu anhuma mtume salllahu alaihi wasallam anasema irhamu turhamu hebu kuweni na huruma allah subhana atakuoneni huruma kisha akasema waghfiru na sameheni yughfaru lakum nani pia mtasamehewa kwa yote yule ambaye atakayekuwa na tabia ya kusamehe naye Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ujira wa yeye kumsamehe ibadallah bali sio hivyo ndugu zangu jambo la kusamehewa yule ambaye anayesamehe na mwenye tabia hii ya kusamehe yarfa'uhu Allah darajat wa yaj'aluhu mu'azzazan mu'azzara yule ambaye atakayekuwa tabia ya kusamehe Allah subhana anamnyanyua Allah subhana anampa Isa Allah subhana anampa utukufu Allah subhana anampa utaju ibadallah yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wasalam anasema ma naqasati sadaqatun min mal haipungui sadaka kwa mali anayoitoa yani mtu anapokuwa na mali kwa kutoa sadaka yake kuitoa mali yake haipungui kisha mtume alayhi salatu wasallam akasema wama zada Allahu abdan bi'afwin illa isa na Allah subhanahu hamzidishi mja kwenye kule kusamehe kwake allah hamzidishii mja kwenye kula kusamehe kwake illa izza isipokuwa allah subhana anamzidishia izza anampa rifa anampa unyanyuaji anamnyanyua choo anamnyanyua jina lake bali allah subhanahu wa taala amepiga mfano namna hii amepigia mfano kwenye qurani wa mtu aliyewasamehe wenzake waliomfanyia mabaya kwenye ardhi hii allah subhana akaonyesha namna gani mtu huyu alikuwa ni azizan na wale waliomfanyia ubaya walikiri ya kwamba allah subhanahu wataala amemnyanyua hadha nabiyukum yusuf alayhi salam nabii wenu yusuf alayhi salam watu wake walimvunjia mapenzi yeye na baba yake ambaye yeye alikuwa ni kipenzi mno cha baba yake bali ndugu zake hawa waliamua kwa chuki waliokuwa nayo waende kumdumbukiza katika kisima bali sio hivyo tu allah pia akakadiria katika tabu walizozipata llahi yusuf aliuzwa bithamanin bakhsin kwa thamani iliyokuwa duni kwelikweli bali sio hivyo allah pia akampitisha nabiullahi yusuf kuishi na mwanamke kuishi na mtawala na mfalme yakapita yaliyopita katika mtihani baina yake na mfalme yule mwanamke bali sio hivyo allah subhana akampitisha kwa mtihani mwingine fasujina muddatan tawila alifungwa gerezani muda mrefu mno nabiullahi yusuf yote hayo alivumilia na aliyapitia mazingira hayo akhiru mataf mwisho wa jambo lote allah subhana alipompa manzila alipompa isha alipompa nafasi ya kuwa ni katika watu waliokuwa wanasimamia hazina ya chakula ya nchi ya masri ndugu zake walipokuja kuchukua chakula alipoangalia akawatambua akawaambia hal alimtum ma faaltum biyusufa wa akhihi idh antum jahilun je ninyi mnajua mlichomfanyia yusuf na ndugu yake kipindi mkiwa hamjui qalu ainnaka la anta yusuf hivi wewe ndiyo yusuf akasema naam ana yusuf wa hadha akhi qad manna allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin walipoona hali ile na yusuf amekubali kwamba yeye ni yusuf na huyo ndugu yake ni yamin allah subhanahu akawanyanyua wakasema laqad atharaka llahu alaina kwa hakika allah amekufadhilisha juu yetu umekuwa ni mtu bora kuliko sisi lakini sio hivyo wa in kunna la khatiin na sisi tulikuwa katika makosa tulikukosea tulikufanyia mabaya ndugu yetu yusuf yusuf akawaambia la tasiba alaikum lyaum yaghfiru llahu lakum leo hapa hakuna uwanja wa kulaumiana yaghfiru llahu lakum allah subhana atakusameheni mlivonivunjia mapenzi yangu na baba yangu yaghfiru llahu lakum nyinyi mliamua kunidumbukiza katika kisima mkaniacha kwenye kisima kirefu yaghfiru llahu lakum mimi nimepata tabu nimeuzwa bithamanin bakhsin kwa thamani iliyokuwa duni yaghfiru llahu lakum bali sio hivyo nimefungwa gerezani yamenipitikia mazingira mazito mazito yaghfiru llahu lakum leo hii la tathriba alaikum lyaum hapa hakuna uwanja wa kulaumiana allah tayari ameshakusameheni wallahu tabaraka wataala alam alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله تمو الغزال يا فاضل kwamba muda wa kuwa unaishi kwenye hii ardhi ya Allah kamwe hautoweza kusalimika na maudhi ya viumbe muda wa kuwa tadubu fil ardhi dabba unatembea katika mgongo wa ardhi kutembea tambua ya kwamba hutoweza kusalimika na udhia wa viumbe wa karibu wa mbali marafiki na jirani hautoweza kusalimika na, na hautoweza kusalimika na maudhi yao na hili kaunan haliwezekani bali limetokea kwa mola aliyewaumba wanadamu aliyewaruzuku wanadamu aliyewafungulia kila milango ya riziki aliyewajalia nguvu mbalimbali yote haya wakamwegemezea kuwa wakamwegemezea allah subhana ya kuwa ana mtoto ya kuwa allah ana mke na neema zote ambazo allah amewaneemesha nazo lakini wakaendelea kumtusi Allah subhanahu wa ta'ala bali sio hivyo hii ndio imetokea kwa manabii wasahabatul kiram bali watabiin ibadallah huwezi ukasalimika na viumbe umekuwa nani wewe kama mola wako aliyewaumba viumbe wao leo hii wanamtusi na kumwambia maneno mazito mazito wanamwambia kwamba yeye ana mke wanamwambia kwamba yeye ana mtoto nani wewe kwenye hiyo ardhi usiudhiwe wao wamekuwa nani usifanyiwe mabaya lakini yote hayo pamoja na hiyo ndiyo khalqu na ndiko kuumbwa kwa wanadamu hali hiyo allah akatuwekea fursa akatuwekea njia za kuweza kufikia madaraja marefu madaraja ya juu nayo ametuwekea tabia ya kusamehe mtu mmoja ibadallah alikuwa amekaa aliingia katika msikiti masjidul haram kwa maana msikiti wa maka harasaha Allah Allah subhanahu uhifadhi na aukinge na kila maadui anayohitajia alipoingia katika msikiti wa Makkah al-Mukarram na huyo alikuwa ni miongoni mwa matujar kibar katika wafanyabiashara wakubwa wa miaka hiyo alipoingia ndani ya msikiti ule katika nguo alizokuwa amevaa sehemu ya kiunoni walikuwa na kawaida ya kuweka mfuko mdogo ambao kazi yake ni kuhifadhi pesa kwa kuwa ni mfanyabiashara pesa zake ameziweka kwenye huko mfuko wa kiunoni alipoingia ndani ya msikiti baada ya kumaliza ya kwake akapata usingizi akalala ndani ya msikiti alipolala usingizi umekolea upepo ukapita ukavuma ulipovuma ukanyanyua nguo yake ya juu kile kiriba kile na ule mfuko mdogo ukaonekana ukawa uko wazi sio ukaonekana bali ukawa uko wazi kiasi cha kwamba yoyote atakayepita akiuona tu kama ana nia mbaya basi lazima auchukue au afanye lolote lile allah akakadiria waliokuwa wanapita mazingira yale walikuwa ni wafanyabiashara wenzake wafanyabiashara wenzake wakapita mazingira yale wakamuona ndugu yao walipomwona na ile hali wakaona ni vyema tumuokoe ndugu yetu panawezekana akatokea mtu mwenye nia chafu akafungua kile kijimkoba na kuchukua mali kwa hiyo wakamtoa kile kijimfuko chake kidogo kidogo wakakichukua wakaenda kukihifadhi na safari zao yule bwana alipolala muda mrefu Allah alipokuja kuamka anasikia wepesi kwenye kiuno chake kuangalia hakuona kile kimfuko cha pesa yake hakuona mali zake fafazia akapata mfadhaiko bali na hasira zikampanga akawa anaangalia yamina na shimala anaangalia kulia na kushoto hakuona isipokuwa alimuona mtu amesimama anafanya ibada anaswali wa huwa afa ibn abi rabah na yeye ni afa ibn abi rabah afa ibn abi rabah hadha mufti makkah huyo ndiye mufti wa makkah anlak kiasi cha kwamba katika utawala wa umawiya utawala wa khilafatul umawia palikuwa pana tangazo kwamba msimu wa hija unapofika la yufti ahadun ani nasi illa ataa haruhusiwi mtu yoyote kutoa fatwa kunako ibada ya haji isipokuwa ataa ibnu abi rabah ndiye amekaa pembeni na swali alim min ulamai makka mwanawachuoni mkubwa katika wanawachuoni wa makka huyo bwana alipoamka jicho lake lilipomtazama alimfuata kwa hasira akamshika nguo yake kwa nguvu akaanza kumtikisa anamwambia akhadhta minni wa fa'alta ma fa'alta thumma tusalli umenifanyia ulichonifanyia kisha unakuja unakaa hapa unaanza kuswali anamvuta kwa nguvu na akaanza yasobo akawa anamtukana matusi kwelikweli ndani ya msikiti hafadh bin rabah akaivunja sala kumwambia malak wewe una nini wewe bwana yule bwana kama sarakta mali umechukua mali yangu wewe umeiba mali yangu wewe kama nimeiba mali yako vipi naam nilikuwa na mfuko wangu hapa nimeamka hakuna na umeuchukua wewe hafadhi na bi rabah akamwambia kamfi palikuwa pana kiasi gani ndani ya hicho kikoba akasema palikuwa pana 100 dino palikuwa pana 200 dino dinar kwa kipindi kile ilikuwa ni pesa nyingi sana ukiangalia mia mbili dinar kwenye pesa za kuwaiti leo hii dinari ya kuwaiti zinafikia kama vile milioni moja na laki saba na kitu sasa kwa miaka hiyo mtu amiliki milioni moja na laki saba na kitu kwa miaka hiyo tujalie ya nyuma kwelikweli ni pesa nyingi sana Athab bin Rabaha akamuuliza je kuna mtu yeyote amekuona ukinifanyia hivi na ukiyasema haya kuna mtu yeyote ameshuhudia hilo bwana akasema hakuna akabasta'al ma'i kamfani basi nifuate twende Atoa akampeleka nyumbani kwake akamwambia hii hapa dina 200 tawakkal ala Allah pesa yako ndio hii kwenye biashara akaondoka mfukoni mwake na 200 dinar akaenda kwenye isba sehemu ya isba au isba ni mahali ambapo walikuwa wafanyabiashara hao wanakutana wakikaa kusubiria mali zinazokuja au misafara inayokuja kipindi amekaa wenzake wakawa wametokea kikundi kile cha wale watu kikamuona walipomuona kwambia wewe fulani mfuko wako wa pesa tunao sisi tuliuona ulikuwa uko wazi tukauchukua tukadhania inawezekana pakatokea mtu akachukua akafanya kaitawakali akayafanya aliyoyafanya yule bwana akasema inna lillah amsaktu rajulan nimemkamata mtu huko nimemfanyia niliyomfanyia na nimemsema niliyomsema wallahi wallahi watu wakastaajabu wakafadhaika imekuwaje umemfanyia mtu kiasi hicho mpaka umeamua kumtukana twende tukamtafuta unajun rajulun la yaarifu hum la yaarifuna huyu muhusika mwenyewe hamjui na wale watu wote hawamjui wakaanza kuulizia na sigara wala muulizia mtoto mdogo na mtu mkubwa imekwenda habari mpaka ikafika kwamba aliyefanyia hivyo ni ataa ibn abi rabah wafanyabiashara wakubwa walipogundua ya kwamba haya mambo yaliyofanywa aliyefanyiwa ni Adha na biraba Rabah irtajafat arjuluhum miguu yao ilitetemeka kwa faziu wakaingiwa na mfadhaiko mkubwa sana kwa sababu wanafahamu makanatu hadha alimu wanajua nafasi ya huyu mwanawachuoni wakaenda mpaka wakafika nyumbani kwake walipofika kwake wakaonana na Ata yule bwana muhusika kaanza na kumwambia samihni fa'fu anni samihni wala wallahi qad akhta'tu wallahi nimekosea nisamehe nisamehe Ata ikabadila Allah akamwambia afa Allahu anka wa mi'ata dinari lak Allah subhanahu akusamehe na hiyo 200 dinari ni kwako khuluqul rijal hizi ni tabia za wanaume ambao sisi nakatabisu min siarihim ilma sisi tunachukua kutoka kwao elimu hawa ndio salaf mali mia mbili chukua na nimekusamehe yaliyopita yameshapita lau tungelikuwa sisi kwenye zama zetu hapa palikuwa ni uwanja wa mapambano mwangalieni عامر بن عبد القيس عامر بن عبد القيس hadha alim min ulamai basra mmoja katika wale wachuoni wa basra wakubwa kana zahidan warian wa faqira alikuwa ni mcha alikuwa ni mtu mwenye zuhudi na alikuwa na wara lakini allah pia alimjalia kuwa ni fakiri maskini wa kutupa na miongoni mwa aina za ufakiri wake lam yatazawaj hakuweza kuoa bali sio hivyo tu alikuwa pia hawezi kula nyama wakati mwingine anafikia anakula nyama na kuna wakati hali nyama alushaf watu wenye maneno wa mbea wakaenda kwa mtawala kwenda kumpelekea umbea wakamwambia hadha amir ibn abdul qais huyo amir ibn abdul qais yukhalifu sunnata rasulillah ana khalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bi annahu la yatasawwaj huyo bwana haori wala yaakulu lahma na wala hali nyama amiri alimwita fasadaa akamwita amir ibn abi akamwelezea habari namna ilivyokuwa amir ibn qais akamwelezea na yeye uhalisia ulivyo alimwelezea sababu ya kutokula nyama na akamwambia ya kwamba nyama mimi ninakula na ni halali kwangu mimi kula kula nyama ikinipatia nikapata riziki nitakula nyama na pale ambapo sijapata chochote siwezi kula nyama Allah hajaniruzuku hivyo na siwezi kula wala kujikalifisha. Ama kuhusiana jambo la kuoa akamwelezea na akatoa uhuru kwa jambo la kuoa, kana kwamba jambo likawa limeishia hapo. Wambea na mtu mbea yule aliendelea kuugonga mlango wa amir, mlango wa mtawala, kupeleka maneno ya umbea dhidi ya Amir na Abil Qais rahmatullahi ta'ala alayhi. Faghadiba bal amir kiongozi alikasirika kwelikweli baada ya kuona maneno na shutuma mbalimbali zinaletwa dhidi ya Amir ibn Abdul Qais fanafa amara an yunfa min al-Basra akaamrisha Amir ibn Abdul Qais aondoshwe kwenye mji wa Basra aondoke tangazo likatangazwa watu wakapata habari ya kwamba Amir ibn Abdul Qais anatakiwa aondoke katika mji wa Basra ndugu zangu sote tunafahamu ya kwamba miongoni mwa mambo mazito ni mtu kuhamishwa katika mji uliozaliwa mji ambao umekulia mji ambao umeshauzoea kwenda kwenye mji ambao haujauzoea wala haujazaliwa katika mji hiyo ni jambo gumu mambo ya kusafirisha vitu mambo ya kubeba mambo ya kuhamisha jambo hili wallahi ni jambo zito bima kana lahu qalbun au alqa sama wa huwa shahid amir alqais akajiandaa na safari ya kuondoka kipindi anaweza kuondoka ijtama an-nasu alayhi watu wengi walijikusanya juu yake liwadiuna ili waweze kumwaga alipokuwa analiona jam'un ghafidhi annahu kana mahbuba alipoliona kundi jingi la watu wengi kwa sababu watu walikuwa wanampenda na yeye anapendwa na watu alipoliona kundi lile faqama ila an-nas fi masharikh al akasimama katika mipaka ile ya basra na kundi la watu likimshindikiza amir ibn al akasimama akawaambia ya ayuha nas enyi watu inni da'in fa'aminu mimi ni mwenye kuomba dua naombeni muitikie maombi yangu mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala naomba muitikie maombi yangu farafa'u aydiyahum wakanyanyua mikono yao juu wakisikiliza maombi amir ibn abdul qais rahmatullahi taala alaihi faqala akasema allahumma ewe mola wangu man washabi yoyote aliyenifanyia umbea wakadhaba alaya na akaniongopea mimi wakadhaba alaya akaniongopea mimi wafaraka baini wa baina ahibati na akatitenganisha kati yangu mimi na vipenzi vyangu wafarraqani fi baladi na akanitenganisha na mji wangu ya rabbal alamin ewe mola wangu inni safahtu anhu fasfa anhu mimi nimemsamehe na wewe msamehe akayatamka hayo maneno mara tatu inni safahtu anhu fasfa anhu kisha akasema allahumma وتغمدني وإياه na ewe Allah inakuomba unidumbukize mimi na yeye fi rahmatik katika huruma yako wa anta arhamur rahimin hadha khuluq khuluqur rijal hizi ni miongoni mwa tabia za wanaume nimalizie hutuba yangu na Ibrahim ibn Sulaiman ibn Abdul Malik mmoja katika watawala wakubwa wa utawala wa Umawiya aitwaye Ibrahim ibn Sulaiman ibn Abdul Malik katika watawala wakubwa wa utawala wa Umawiya huyo bwana baada ya utawala wa Umawiya dola la Umawiya kuangushwa likaingia dola la Abbasiya katika watu ambao waliokuwa wakitafutwa aliyekuwa hai alikuwa anatafutwa huyu Ibrahim ibn Sulaiman ibn Abdul Malik watawala wa Abbasiya walikuwa wanamtafuta kweli kweli bali walikuwa utawala wa Abbasia wanawaua watoto wadogo wanawaua watu wazima wale wote ambao wana mafungamano na utawala wa Umawiya uliopita kama vile leo hii hapa sisi wa Tanzania tulipata uhuru tukauacha ukoloni au tukawachana na ukoloni utawala wetu huu ukawa unafuatilia mambo ya kikoloni yaliyopita watu waliotawala miaka hiyo wote kama wapo kwenye ardhi hii wauliwe au wafanywaje kwa hiyo utawala wa abbasia mpya unamtafuta kiongozi aliyekuwa kwenye utawala wa umawia aitwaye ibrahim ibnu suleiman ibnu abdilmalik fakhtafa yule bwana akajificha katika miji ya kufa ametoka kufa akawa na hamahama akaenda mpaka haira mji wa haira alipofika kwenye mji wa haira taarifa sawa mbea zikafika kwa mtawala wa mji wa haira kwamba tayari huyu bwana ibrahim ameteremka katika mji wa haira na yeye zilipomfikia taarifa ya kwamba ameshapatwa taarifa taarifa yake imejulikana akaamua arudi tena katika mji wa kufa basra kwa maana ya bagdadi alipofika katika mji wa basra kwa maana ya mji wa kufa alikuwa hamjui mtu yoyote wala hawajui watu wa pale wala mji ule haujui wala nyumba na mitaa haijui ibrahimu akaanza kupata taabu wapi akimbilie min nas anajificha kwa watu na miaka hiyo sio miaka yetu ya leo hii kwamba aliyekuwa kiongozi hata akipita barabarani utamjua walikuwa watawala wanakaa mazingira wanayokaa kiasi cha kwamba watawala chini huko hawawezi kuwajua wala kuwafahamu kwa sura aliona nyumba moja nzuri imehifadhiwa vizuri akaenda akagonga mlango akatokea mtu yule mtu akamwambia man nani wewe akasema rajulun mukhtafi aminun bidami mtu ambaye mwenye kujificha yakhafu min dami anaofia damu yake faamminuhu mpe amani na usalama huyu ni mtu mwenye hofu anahofia damu yake na anahitaji amani basi mpe amani na usalama yule bwana akamwingiza ndani alimkirimu ikramu ya ajabu alifikia akawa anampa vyakula vya yani vizuri anamvalisha mavazi mazuri yuko ndani katika nyumba yake lakini anasema ibrahim huyu bwana maisha yangu yote niliyoishi naye nilikuwa ninamuona ukifika wakati wa asubuhi yule bwana baada ya alfajiri anachukua upanga anauweka katika hindi yake pia anachukua mkuki kisha anampanda farasi anaondoka na anarudi kubaila dhuhuri akaiona hiyo hali inaendelea ya mwenyeji wake kuwa na tabia hiyo siku moja anaonekana akamuuliza wapi huwa unakwenda kila ninapokuona muda fulani huwa unaondoka huwa unaelekea wapi ndio bwana akasema mimi unaponiona ninatoka inni bahithun birajulin mimi ninamtafuta mtu aitwaye yuqalu lahu ibrahim ibn sulaiman ibn abd almalik namtafuta mtu huyo na mtu huyo namtafuta kwa sababu ya nini liannahu qatala abi alimuua baba yangu fa inni uridu an akhudha alqisasa anhu mimi ninataka nilipise kisasi changu na yetu tumalizane naye itazame hiyo hadhara itazame hiyo hadhara iangalie hiyo hadhara namna ilivyokuwa inatisha Ibrahimu ndio yule aliyeuliza yeye ndiye muhusika anayetafutwa lakini yupo ndani ya nyumba yanayemtafuta Ibrahimu miguu ilitetemeka, lakini katika kutetemeka kwake na hofu iliyomjaa akaukumbuka ukarimu na wema wa huyo bwana. Hakuweza kutafakari isipokuwa alitafakari ya kwamba la budda an uarifahu bi, lazima nimjulishe mimi ni nani. Akamwambia, ewe fulani, fa inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala qabila duaak ameikubali dua yako faman kana tatlubuhu fi babika wa baitik uliyekuwa ukimtafuta yupo mlangoni mwako na yupo nyumbani kwako uliyekuwa unamtafuta yupo mlangoni mwako na yupo katika mlango yako wa ana ibrahim ibn sulaiman ibn ibni abdilmalik mimi ndio muhusika mkubwa yule bwana fadhika akacheka akamwambia anta rajulun mukhtafi anta rajulun mukhtafi wewe ni mtu unayejificha kwa hiyo unaona salama ya kujificha kwako useme ya kwamba wewe ndio fulani ili nikuue siwezi kufanya hivi Ibrahim akamwambia la wallah mimi ndo Ibrahim mwenyewe na qataltu aba wa qataltu abak na nilimuua baba yako siku fulani sehemu fulani na nilikuwa ni kwa sababu ya jambo fulani yule bwana fataghayyara wajhuhu uso wake ukabadilika akamwambia anta ibrahim wewe ndio ibrahim anta qatilu abi hivi wewe ndio uliyemuua baba yangu akasema naam mimi ndio niliyemuua baba yako baada ya kuyasema hayo maneno hadha al-asad huyu bwana huyu faqala kasema amma abi faqad dhahaba ama kuhusiana baba yangu tayari jambo lake lilishaondoka jambo la baba yangu lishaisha fasayajtamiu bainahu wa bainaka yauma alqiyama atakutana na wewe wewe na yeye mtakutana yauma alqiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala amma ana ama kuhusiana na nini fa'afautu anka nimekusamehe wa khudh mi'ata dinar chukua hizo mia mbili dinar wansarif ondoka nisikuone katika macho yangu anasema Ibrahim alipokuwa anamwelezea Abbas Safah anamwelezea kuna huyu bwana hii tukio anasema wallahi ma raaitu rajulan akrama minhu wallahi sijapata kumuona mtu ambaye ni mkarimu kuliko yule bwana ibadallah ndugu zangu hakuna mtu atakayesalimika na ardhi hii na uadui wa mtu wala udhia wa binadamu kama viumbe wakubwa kama viumbe wenye ilmu wenye daraja katika ilmu wamepitia mitihani na wamewasamehe wenzao itakuwaje sisi ambao hatujafikia madaraja makubwa hatujafikia viwango hivyo katika viwango tusiwe na tabia ya tabia ya kusamehe mke na mume ndani ya nyumba wasameheane baba na watoto wake wasameheane marafiki wanafunzi baina yao itembee hii tabia ya kusameheana ndiyo umoja utapatikana ndugu yako alikukosea kwa jambo fulani msamehe na ulifute kwenye moyo wako kabisa lisiwepo hii ni khuluqun ni tabia ambayo inautengeneza mujtamau lislamia inatengeneza mujtamaatu lislamia jamii ya kiislamu ikijifunza tabia hii mengi katika mambo yatakuwa sawasawa aliyekufanyia dhulma aliyekufanyia mabaya muda wa kuwa anatoa udhuru muda wa kuwa anakuonyesha mahaba muda wa kuwa anakuonyesha moyo wake uko tayari kulipa kile ambacho alichokichukua au alichokipoteza msamehe panapowajibika kusamehe na umsamehe kwelikweli usimsamehe leo na aliyakuwa ukitoka baada ya hapo waanza kuyasema waanza kufanya manni msamehe kwelikweli mtume sallallahu alaihi wasallam ameudhiwa na makureishi maudhi makubwa sana malaika wa milima amemletea mtume milima miwili anamwambia sema utakayotaka kulisema mimi hii milima nitakwenda kuwatundika nayo na kuwafunika nayo mji wote watu wote wafi mauzi makubwa amemfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam malaika lamjia na ofa na kuuzi mimi nimeishika hii majabali miwili milima hii miwili sema utakaoisema mimi ninatekeleza ukitaka nikawafunike na majabali mawili haya naenda kuwafunika madha qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam mtume alisema la usiwafunike fa inni arju an yukhrij Allahu min aslabihim man yuwahidu Allah, mimi ninataraji kwenye migongo ya hao hao maadui hao hao wanaonifanya mimi maudhi, Allah akawatoa wale ambao watakaokuja kumpokesha katika ibada نسأل الله بمنه وكرمه أن يفضلنا بهذه الخلق اللهم أكرمنا بكرمك اللهم أكرمنا بكرمك واعف عنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين